Saisis les d'effroi, pour Allah, bats-toi, meurs avec ta foi, seul Allah fait loi. Saisis les d'effroi, pour Allah, bats-toi, meurs avec ta foi, seul Allah fait loi. Par la guerre frappée, dans le sang noyé, allez combattre, dans le chaos plonge-les par la guerre frappée, dans le sang noyé, allez combattre. Dans le chaos, plonge-les, saisis-les d'effroi. Pour Allah, bats-toi, meurs avec ta foi. Seul Allah fait loi, saisis-les d'effroi. Pour Allah, bats-toi, meurs avec ta foi. Seul Allah fait loi, saisis les défrois. Pour Allah, bats-toi, meurs avec ta foi. Seul Allah fait loi, saisis les défrois. Pour Allah, bats-toi, meurs avec ta foi. Seul Allah fait loi, saisis les défrois pour Allah, bats-toi, meurs avec ta foi. Seul Allah fait loi, saisis-les défrois